Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanmu da haka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na al'adunmu na gado tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Idan dai an biyo mu a makon da ya gabata mun maku alkawarin ci gaba da tattaunawar da muke yi dangane da littafin tarihin biyu da shahararren marubucin nan Dr. Bukar Usman biyu OON. ɗaya daga cikin shahararrun marubuta a tarayyar Najeriya, wanda a karo na farko ya rubuta littafin mahaifarsa ta biyu da ke jihar Borno a yankin Arewa maso gabashin tarayyar Najeriya. Inda a wannan karan shirin ya tattauna tare da wasu waɗanda ke da ruwa da tsaki a game da abin da ya shafi rubutu da kuma sanin tarihi a tarayyar Najeriya. Da farko dai na so soma tambayar Dr. Bukar Usman Biyu ne domin ya fayyace mana yadda yake ganin jama'a sun karbi wannan aiki na rubuta tarihin biyu. Da mutane suka karanta ra'ayin da suka faɗa akwai abin da ya faranta mini dai kuma na ga mutane suna baƙin ciki cewa da suka karanta wannan lissafi suka ce yaya ne gwamnati ta je ta soke tarihi a cikin jadawalin karatu mutane suka ce in baka san makomarka ba baka san inda ka tashi ba ina za ka san inda za ka je gaba wannan ya nuna cewa mutane suna neman tarihi dole mutum ya san tarihi inda ya taso shine zai ba shi haske ta inda zai je in nufa mutane da yawa wanda suka ba mu ra'ayinsu akan wannan lissafin sun ce wallahi kuskure ne gwamnati ya yi ta soke tarihi a cikin jadawalin karatu. Dama dai wannan mataki na tsame ilimin tarihi a cikin jadawalin koyarwa a tarayyar Najeriya ya daɗe yana ciwo wasu shehannun malamai tuwo a ƙwarya. Profesa Ɗandatta Abdulkadir masanin tarihi ne haka kuma tsohon shugaban jami'ar Bayero da ke Kano ya ce duk ƙasar da bata da tarihin kanta to wannan ƙasa bata cika ƙasa ba. shanin tarihi ai duk kasar da ba ta da tarihin kanta wato ba za ta yi alfahari da tarihi muhimmin abu ne a kowane addini ba sai an jaddada tarihi bare kuma al'ada da ilimin shi kansa alal misali mu lokacin da muke secondary school a lokacin nan tarihi ma na abin da ake kira commonwealth ake yi wato a lokacin muka san tarihin india muka san tarihin su canada muka san tarihin su ingila kanta da kuma sauran kasashen da suke karkashin mulkin mallaka su amurka duk mun san tarihin su to kuma ga zo ka ce a yanzu a afirka a cire wai wa yara tarihin su na gida kamar tarihin kano mutum ya kamata ya san menene tarihin masu jihar su sannan ya san tarihin najeriya sannan a san abin da ake koyarwa mu a lokacin da muka yi digiri na digiri ɗaya daga cikin fannin da muka koya shine tarihin afirka wanda allah ji kare Profesa abdallah smith yake koya mana shi Wadda haka tarihi babban abu ne mutumin da bai san tarihinsa ba to yana ɗaya daga cikin abubuwa da ya rasa kuma su suke kawo mana wato matsala ka san tarihin kanka ka san tarihin addininka ka san tarihin ƙasarka ka san tarihin jiharka ka san tarihin unguwarku ka san tarihin gidanku tukun waye kakanka daga ina ya zo shi mutumin ina ne ba fillace ne a barbare ne a kare kare ne a nyamuri ne a berabe ne duk wannan shi ne. shi ma dai a nasa bangaren ado ahmad gidan dabino tsohon shugaban kungiyar marubuta ta tarayyar najeriya reshen jihar kano ana haka kuma mai lambar yabo ta MON ya ce idan baka san tarihin ka ba, to kuwa babu shakka baka san kanka ba har ma wani ya ce ya san ka. Abu ne muhimmi saboda idan baka san tarihin ka ba to ba za ka san waye kai ba don haka yana da kyau mutane ni a gani na marubuta da suka shiga harkar rubuta rubucen tarihi domin zai adana mana musan mutane da suka gabace mu sannan kuma mu ma nan gaba mun tafi wasu suka yi rubutu a mu. waɗanda za su zo daga bayan su ma za su san su ne ne. Shehin Malami Dan Datta Abdulkadir ya zartar maganar mai da tsarin karantar da tarihi a makarantu ya zuwa ga koyarwa a cikin yarukan gida na iyaye da kakanni ma'ana to ko hakan zai yiwu a wannan lokaci kuwa sai ce. Ah, ai ko ina ne yanzu ingila in ka je ba da turanci suke yin komai ba in ka tafi china da turancin ingila suke koyarwa in ka tafi rasha da turancin ingila suke ba da rashanci suke ba in ka tafi malaysia ba da malai suke koyarwa ba in ka tafi egypt ba da larabci suke koyarwa ba ya kamata mu lura mu fara inganta namu mu girmama shi ɗaukaka shi saboda haka in kana koya da harshen wani ba naka ba sai ka yi tunani a harshen ka sannan ka sake mai da shi wancan sabon harshen. Ado me za ka ce dangane da irin kokarin da Dr. Bukar Usman ke yi fannin da ya shafi adabi? To, na ɗaya ya yi rubuce-rubuce a kan tatsuniyoyi, ya yi rubuce-rubuce a kunce ya yi rubutu a kan tarihin kansa, sannan kuma ya zo ya rubutu a kan tarihin masarautar biyu, kuma littafin nan ya kai shafi dubu da wani abu. to mutum ko ya zo ya zauna a matsayinsa na mai shekara saba'in da uku a raye a yanzu ya yi rubutu kuma ya fito da shi jama'a su karanta su amfana da ya kaga za mu ga wata gudunmawa ce wadda irin sa'anninsa ko makamantansa ba sa yi sai da ma ya daina aiki ya ritaya sannan ya shigo harkar rubutun ya tsindima sosai tunda ya yi nasa ya yi na su ya yi kaza to kaga ina ganin ni dai a sani na a yanzu in ka dawo bangaren harkar rubuce-rubuce na hausa na tatsuniya babu wani wanda na sani wanda ya littafai guda goma sha hudu na tatsuniyoyi ya zo ya haɗe su kuma ya yi su shafi sama da ɗari bakwai kundi guda ya zo kuma ya yi na turanci sannan ya zo ya sa aka yi bincike akan tatsuniyoyi na yarbawa da inyamurai da tera da fulani da nufawa da kaza kusan duk ya sa an yi kundayen tatsuniyoyinsu Dr. Bukar Usman Biyu, kowane al'amari yana fuskantar kalubale idan ka kare in ka tuna sai ka yi murmushi ko kuma sai ka rike kai saboda watakila wahala da aka sha ta wannan fanni. A wajen rubuta wannan littafi ko akwai wani abin da kake tuna da shi wanda zaka ce kai ba zan taba mantawa da fanni kaza ba a kokari na na rubuta wannan littafin. Mm, in dai abu ya zo maka farat kawai baka shirya ba. da aka ce in wani abu ya samu a ciki amma aini na sa kaina na ce zan je yi rubutu kuma na ɗauki abin da ya bani mamaki shine tsawon lokacin da muka ɗauka cewa ban sani ma har ya ɗauki shekara takwas zuwa tara ba wallahi ah, wallahi abin da zan tuna kama an buka kuta wallahi ban sani ba sai lokacin da mutane muka duba baya cewa ashe mun soma a shekarar dubu da shida har ya kai shekara dubu da sha biyar zuwa sha shida gashi nan garau kuma littafi ya tashi shafuka shida da casa'in da wani abu wallahi ban ga wuyansa ba sai da na zo sai da yanzu ne nake duba kawai mutum ne ya yi gudun mil nawa ne ba ka huta ya tsaya ya tsaya duba ashe ya sha gudu haka abinda muka duba kenan Ado Ahmed Gidan Dabino a matsayinka na tsohon shugaban kungiyar marubuta ANA reshen jihar Kano haka kuma marubuci a halin yanzu wani irin kira za ka yi ga mahukuntan da abin ya shafa. To gaskiya ne dole mu kira ga gwamnati ba mun kira ga marubuta. Gwamnati da hukumomi ya kamata su taimaka wa wannan fage na rubutun tarihi domin in ba mu da tarihi rubutacce na abubuwanmu ko na al'adunmu ko na sarakuna ko na masu kuɗi ko na wani abu gaskiya wata ran za a waye gari a ga cewa ana neman ina batun kaza babu shi. Daga ƙarshe Dr. Bukar Usman Biyu wani irin kira ga al'umma musamman 'ya'yan biyu da na jihar ka ta Borno da ma tarayyar Najeriya ga baki ɗaya. Ni dai na rubuta. Kowa ya karanta in akwai wani abin amfani a ciki na ƙauye na dai mun riga mun rubuta kuma ta mutanen ƙauye na kuma na so in akwai wasu abubuwa da suna iya ƙarawa sai su ƙara ni da na yi kuma ina godiya yadda mutane suka karɓe shi hannu biyu biyu To madalla, jama'a mu saurare saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya. A madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a cikin wannan shiri musamman Dr. Bukar Usman Biyu, OON, Dr. da daɗin wani dokta na adabi daga Jami'ar Ahmad Bello da ke zariyar tarayyar Najeriya. marubucin littattafai sai kuma ado Ahmad gidan dabino tsohon shugaban ƙungiyar marubuta ta jihar kano ana da shehin malami ɗan datta abdulkadir tsohon shugaban jami'ar bayero da ke kano haka kuma tsohon jakadan najeriya a ƙasar libya ni muhammad salisu hamisu da wanda ya taya ni gabatar muku da shirin cewa da abubakar abdulkadir dan gambo da ke kano tare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi musamman jami'in da ya haɗa mu da ku hassan alhassan silaja ke cewa da ku bisalam mahuta lafiya